láska bola medzi nami dvoma, ve taká nebude ani medzi stoma, ve taká nebude ani medzi stoma. Keby svet bol papier a more a trament, vypísala by ti o láske testament, vypísala by ti o láske testament. ty nahal ako kohu sliepku, veď ťa budú páliť pekle na prosriedku, veď ťa budú páliť pekle na prosriedku. Na ty nahal ja sliepku na... ako kohu sliepku, veď budú paliť pekle na prosriedku, veď budú paliť pekle na prosriedku. Keď si nacinal jak svaku na kole, veď budú paliť horúcom po pole, veď budú paliť horúcom po pole. Parúcom po pole a v ohni, aby ti koni nikdy nespomohli. Aby aj šlajka nikdy nespomohli, hraťa muzikanti by som tancovala. Kde som včera večer iba v kúte stála, kde som včera večer iba v kúte stála. Keď si ma ty nahal ako kohu sliepku, veď ťa budú paliť pekle na prosriedku, veď ťa budú paliť pekle na prosriedku. Keď si ma ty nahal jak na kol, avuto un pale gioruccio un popole, invece avuto un pale gioruccio un popole, varuccio un popole angerawom oni, a bici suoi nigdy nie spomogli, a bici suoi nigdy nie spomogli. Rajcie muzykanci, wisom tancowała, wisom wczoraj wieczór ryba w kucie stała, wisom wczoraj wieczór ryba w kucie stała.